da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Drage slušateljice, dragi slušatelji, dobro vam jutro i dobro vam e, došao prvi ljetni ponedjeljak. Službeno ljetni vikend je iza nas, a ispred nas je posljednja emisija Zeleni telefon druge sunce na Radio Splitu prije ove ljetne pauze. E, naravno, Zeleni telefon 072-123456 e, radit će tokom cijelog ljeta svakim radnim danom od 8 do 4 popodne, tako da slobodno možete nazivati ukoliko vidite bilo kakav okolišni problem, problem u prirodi i slično. za područje Splita tu je i naša interaktivna mapa sinjaj.com koja vrlo jednostavno samo fotkicom prijavite problem koji vidite. Današnja emisija posvećena je, a čemu li drugom nego ponovo moru, ipak je ljeto počelo, svi se lagano kupamo, e, veselimo ljetu, ali nažalost e, problemi našeg plavog bisera, našeg Jadrana su tu. A s nama u gostima je i e, biolog Mosor Prvan iz Udruge Sunce, autor i jedan od autora i urednik priručnika za zaštitu mora i prepoznavanje živog svijeta Jadrana, koji je taman svježe izašao iz tiskare. Dobro jutro, Mosere. Dobro jutro. Iza ovog dugog naziva priručnik za zaštitu mora i prepoznavanje živog svijeta Jadrana krije se puno toga. Što točno? Uf, krije se ovaj, 312 stranica i puno rada, truda, muke i suradnje ovaj, uloženo je u taj priručnik. Eto, konačno smo ga dočekali, to je jedan lijep osjećaj, ovako mogu sporediti kao kad dobijete bebu. Ovaj, recimo to. A, Puno sad... beba kod tebe. <laughs> Hvala lijepo. ovaj, a što se tiče sadržaja, pa eto, ovo je zapravo drugo izdanje priručnika. Prvo izdanje priručnika izašlo je prije nekih 7-8 godina kada smo u njemu zapravo donijeli samo jedan popis vrsta zajedno sa fotografijama za prepoznavanje nekih dvjestotinjak vrsta E, Jadrana. Ovaj put smo tu priču imali priliku e, proširiti, pa smo ubacili jedan cijeli dio o prijetnjama Jadranskom e, moru i, globalno zapravo morskom okolišu i načinima na koji se možemo suprotstaviti tim prijetnjama, bilo kroz sustav i ili bilo kroz pojedinačno, svaki pojedinac što može napraviti za naše more. E, kažeš prijetnja je puno, ali prije nego što krenemo na prijetnje, e, bilo je tu kažeš i puno suradnje, puno rada, puno znoja, puno sreće na koncu. E, povodom čega je zapravo nastao ovaj priručnik? Je li to u nekakvom e, projektu suradnje, koga, čega, koji je bio povod? Dakle, prvo su bile vrste, sad su već i prijetnje. Što je zapravo cilj ovog priručnika? pa tako je, ovaj, to je nastalo u sklopu projekta e, kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mreža na moru. Natura 2000 mreža to je mreža zaštićenih područja Europske unije koju Hrvatska upravo e, implementira i ubrzo kreće sa razvojem upravljanja tih e, područja. Udruga Sunce je prijavila jedan projekt Europskoj uniji, taj projekt smo, eto, kao se to kaže popularno, osvojili, povukli smo taj novac iz fondova i zajedno sa partnerima provodimo cijeli niz E, aktivnosti vezano e, za e, upravljanje natura mrežom na moru i eto pružila se prilika prvenstveno financijska jer nije jeftino jedan takav priručnik napraviti da, da izbacimo da izbacimo da tiskamo taj priručnik i odnosno da imamo vremena posvetiti se i, i samom pisanju toga. 539 300 telefon Radio Splita. Ako želite osvojiti jedan priručnik, slobodno nazovite i saznajte što se sve krije u našem moru i kakve su sve prijetnje. Ali evo, prije nego što možete pročitati, možete i čuti koje su to e, prijetnje Jadranu, možda da krenemo od onih najvećih prema onim, onim malo manjim. Pa nekad je teško, teško reći koja je veća prijetnja, zavisno u, čak i u, kojem, kojem godišnjem dobu pričamo, ali recimo globalno prepoznato od strane znanstvenika i stručnjaka je nekih pet prijetnji koje možemo tako sve obuhvatiti. E, prije svega tu je prelov, Dakle, preveliko iskorištavanje ribljeg fonda, to je globalno prisutno, više od trećine e, ribljeg fonda globalno je prelovljeno. Imamo istu situaciju u Jadranu gdje je velika većina Eh, ekonomski eksploatiranih vrsta poput eh, škarpine na primjer ili, velikih rakova jastoga hlapa eh, prelovljena pa eto imamo, imamo pad tih populacija što i sami ribari prepoznaju a ostale prijetnje, naravno nečišćenje degradacija obalnih staništa pojava invazivnih vrsta i naravno jedna velika prijetnja to su klimatske promjene E, imamo telefonskog pozivatelja ili pozivateljicu. Dobar dan, dobro jutro. Halo. Dobro jutro, veteru ste. Dobro jutro, čujemo se Zoran Novaković, izvolite. E, dakle, evo vi, <laughs> mi možemo reći vama, izvolite na neki način. E, radi se o tome da dijelimo sada jedan priručnik za zaštitu mora i prepoznavanje živog svijeta Jadrana, a ako ste malo pozornije slušali našeg e, gosta Mosora, prvana biologa udruge Sunce, onda nam možete evo odgovoriti kratko na pitanje ili po vašem mišljenju koje su prijetnje Jadranu. A prijetnje Jadranu su više struke, prvo onečišćenje, pa onda pretjerani izlov, koliko se znam, onda dizanje razine temperature mora, mhm. To bi prilike. Tri od pet, može. E, svaka čast, svaka čast. <laughs> Možete ponoviti vaše prezime? Zoran Novaković. Novaković. Evo od sud... 19, A možda ako vama nije problem prošetati po ovoj lipom temperaturi do Radio Splita sutra u nekim... malo ranije. <laughs> Može sutra u nekim jutarnjim satima dođite po svoj priručnik sa svom osobnom iskaznicom. Hvala, lijepa. Dakle, 539300, još jedan priručnik e, možemo podijeliti. E, napomenuli, naglasili smo koje su to velike prijetnje Jadranu, spomenuo si i ove invazivne vrste. Često se u medijima čuje o nekakvim opasnim ribama ribara opasnim ribama, čak i ribari u Turskoj navodno umiru od, od e, nepravilne prehrane po pitanju te ribe, nedovoljne termičke obrade. O čemu se tu radi? Možemo li, trebamo li se bojati kad e, zaronimo ili kad jedemo ribu? Zanimljivo je kako si reka, prvo opasnih ribara, ima i takvih isto. Ovaj, pa da, invazivne vrste su jedna zapravo u javnosti široko prepoznata vrsta, jer e, prijetnja zato što to mediji vole i popratiti, pogotovo ove vrste koje su navodno opasne, pa smo tako ovaj, dugo slušali o algam ubojicama koji na neki način to jesu, ali nisu prijetnja ljudima, ali su prijetnja morskim staništama. A eto, sad imamo i sve više e, invazivnih e, riba koje se kod nas e, pojavljuju. Najčešće se radi o tropskim ribama koji, koji šire zapravo svoj areal prema, prema sjeveru zbog klimatskih promjena, naravno povećanje temperature razine mora kao što je gospodin primijetio i one nam najčešće dolaze kroz Suezki kanal koji spaja naš Mediteran sa, sa tropskim crvenim morem. Pa eto, ta, riba koju si spomenila, to je e, riba puhača. Eto, mm, imamo je već u Jadranu eh, nekoliko potvrđenih eh, nalaza, a zaista je izrazito, izrazito opasna. Kolege sa instituta su nekoliko puta javno upozoravali ljude, a i, slike puštale u javnost, ako to vidite ne dirajte, ne jedite, ne približavajte se, ostavite na miru, zaista e, može rezultirati smrtnim e, ishodom. Znači sad brzinski na Google ono riba na puhača vidjeti kako izgleda, jer svi sada vole onako po svoju nešto loviti i staviti na gradele. E, 539300 imamo još jednog slušatelja, zadnjeg ćemo pustiti u eter. Dobro jutro, dobar dan. Dobar dan. Tko je s nama? Ivan Sapunar iz E, gospodine Ivane, jeste li čuli i vi o ovim invazivnim vrstama ili ste imali priliku se na, Evo susresti sad nešto pola čuja, pola ne, pa čujem da nudi za neki prijevočnik, pa ja govorim da vidi šta je. <laughs> Ja čuja sam za ovu na buhaću i ovo. E, jeste li imali e, priliku susrest? Ne. Dobro. Neka tako i ostane. Evo, e, možete ponoviti još jedno prezime? Ivan Sapunar, Sap... Lukšić. Je li vama problem iz Kaštela? Je li vam problem iz Kaštela doći do, do radio Splita? Po svoj priručnik. A na, a je. je ja možete poslati, ne možete, ako ne, nek čeka tamo pa kad dođe. <laughs> Onda ćemo poslati, evo recite i adresu. Kaštel Lukšić. Kaštel. 724, doktora Franje Tuđmana. 724, doktora Franje Tuđmana. A koji je priručnik? <laughs> Vidim da ste pozorno slušali. Priručnik za zaštitu mora i prepoznavanje živog svijeta Jadrana. Kakve vi veze imate s morem? A ja sam, ja sam dopunski ribar, a ja sam aboriđen inače. <laughs> A je li? Znate šta je to? To je od prije stoljeća sedmog po materi. <laughs> Ovdje smo Eto onda... Ja sam ribar, pa kad uzmem dozvolu, onda sam uzeo ono za, za zaštitu ovih vrsta ugroženih. Eto, Eto onda još jedna prilika e. za, za daljnju edukaciju i širanje znanja i, i sebi i svojima oko sebe. Hvala vam puno. E, e spomenuli smo... E, reci... Srdele. Srdele? Ribarska društva srdela, pa kad dobije ja, to ću ja kad odem tamo da da pročitaju da. Ajme, super, eto. to... ja to gradenu samo, <laughs> Onda pozdrav cijelom ribarskom društvu Srdeli i Kaštelima. Hvala vam lipa. I vama. Ćao, bav. E, rekli smo prijetnja Jadranu, a koja su rješenja? Svaki put imamo prijetnju, moramo razmišljati onako šahovski što po tom pitanju učiniti. Prijetnja je puno, ima li puno je rješenja ili tu nešto malo teže dolazi? <laughs> koji za sve ostalo rješenje imate koliko god hoćete i način onako teoretski je svako vrlo jednostavno, ali onda kad dođemo u praksu onda, onda se ispostavi da, da postoji cijeli niz problema. Ovaj, naravno, mm, upravo ta natura mreža Europske unije, dakle to je najveća mreža zaštićenih područja na svijetu, e, je jedno od e, rješenja, nudi nam e, priliku da u određenim područjima razvijemo održivo upravljanje resursima i ekosustavu mora, a onda upravo takva područja zapravo služe kao mjesto na kojem se riblji fond može e, obnoviti, obnavlja se cijeli ekosustav, dakle jača se i otpornost ekosustava i na klimatske promjene i na invazivne vrste, a istovremeno riblji fond se tu obnavlja, širi se u okolna područja, tako da i svakako potiče, potiče ribarstvo i, i održivo i održivi odgovorni ribolov svakako. U prošloj, emisiji pričali smo i o sigurnom sidranju, e, dakle kao pojedinci možemo kada bacamo sidro paziti na onu našu slavnu morsku travu, odnosno Posidoniju, što još možemo učiniti kao pojedinci po pitanju ovih velikih prijetnji našem Jadranu? E, pa, kao pojedinci prvenstveno volim istaknuti e, najviše stvari se rješava kroz sustav. A kao pojedinci, prije svega svi smo glasači, dobro, mnogi kod nas e, eskiviraju e, tu građansku dužnost, e, međutim ono što se pokazalo da političari češće rješavaju ona pitanja koja su biračima zanimljiva, pa onda svakako ako ova neka pitanja očuvanja mora dovedemo u prvi plan, svakako da postoji veća šansa da se, da se rješavaju, a sa druge strane naravno Gledajte, vodite računa na ribarnici da ne kupujete ribu koja je zakonom e, zaštićena, da ne kupujete ribu koja je u lovostaju, a Isto tako, ukoliko ste nautičar, vodite računa pri sidrenju, nemojte se sidriti u livadama morske trave, one su izrazito bitno stanište, izrazito bitno kao mjestilište i rastilište raznih e, vrsta riba, tako da vodite računa kad, kad se sidrite da da ne čupate, isto tako vodite računa da se ne sidrite u naseljima invazivnih e, vrsta algi kao što su lerpe, jer na taj način vi je izvadite sa sidrom, ostavite na sidru, sidrite se na nekom drugom mjestu, ona se vrlo lako uhvati i onda stvara nova naselja. Tako, to je, to je samo jedan mali uvid u ono što možete napraviti. E, puno više rješenja nalazi se ovih 312 stranica priručnika za zaštitu mora i prepoznavanje živog svijeta Jadrana. E, drage slušateljice, dragi slušatelji, ako želite saznati više, naravno tu je udruga Sunce da vam e, da odgovore na pitanja. E, možete doći i prolistati priručnik u našoj maloj knjižnici. E, cijelo ovo ljeto bit ćemo i dalje na zelenom telefonu 456 dakle bilo kakav okolišni problem e, koji primijetite na području Splitsko-Dalmatinske i Dubrovačke-Neretvanske županije možete nazvati. Također još jednom napominjemo e, interaktivna mapa sinjaj.hr za područje Splita je jedan od alata kojim možete prijaviti i okolišni problem, a mi ćemo se ponovno čuti tamo negdje nakon ove ljetne pauze, nakon uživanja u našem Jadranu i e, odgovornog uživanja u Jadranu možemo reći. E, bio je ovo Mosar Prvan. E, Mosare, hvala ti puno. A vama, dragi slušatelji, želimo ugodno i odgovorno uživanje u morskim radostima. Čujemo se za nekih dva mjeseca ponovo na valovima Radio Splita. Do tada vas pozdravlja ekipa Udruge Sunce, tonski realizator Mario Ilinčić i Pinja Poljaković. Ćao, bao! Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. boots. stop walking.